Soc en Martí de Galbonilla i aquí és el RAC de la línia de front. aquesta setmana, desgraciadament, hem de xerrar de coses que no ens agraden xerrar i no són coses que no ens interessi xerrar, sinó coses que no, no molen. Uh, després d'aquella setmana tan bonica, amb el meu, tot el meu cercar-me, evidentment, en sa que varen ser detinguts bastants joves eh, uh, involucrats en moviments socials, Ara està arribant el segon atac de part de les forces de seguretat, delegació de govern i més. El Contrainfo se'ns informa de, amb el titular de l'onada repressiva continua, ara en forma de multes, del que està passant d'això mateix, de que després de fer atencions ara se'ns està, se està atacant amb multes, i, i, no, i no, curt, no poques, ni poques ni barates. I això ja era algo que no, que no es podia... que s'havia de suposar, que ja tots sabien que passaria. I... bé, ara començaré a llegir es, es titular de, de contrainfo.cat. I diu... L'onada repressiva continua, ara en forma de multes. Multes de fins a 3.000 euros per haver participat en un acte de protesta contra en Bausà o l'ocupació de la Conselleria d'Educació. Aquesta és la situació en què es troba Mallorca avui dia. Tot plegat, després de que el delegat, el delegat de govern espanyol se li hagi escot, eh, esgotat la paciència, com va dir públicament pocs dies abans d'engegar la, rat, la, la ràtzia repressora que acabaria amb 20 detencions en 10 dies a Mallorca. Ara, la campanya de persecució política de les protestes continua amb un degoteig constant d'avisos de multa que arriben a les bústies de persones que, en un moment o un altre, han participat d'alguna manera a les nombroses accions de les darreres setmanes. Així, membres de, de l'Assemblea de la UIC i d'altres persones que van participar en l'acció de la Conselleria d'Educació han rebut aquests dies, dia, aquests dies avisos de multa. La majoria, conviden, a pagar 1.000 euros, però hi ha alguns casos en què la xifra puja fins als 3.000 euros. Per la repressió econòmica en forma part eh, però la repressió econòmica en forma de multa no només ha esquixat aquest dia l'assemblea de la UIP. Persones que participen en l'alliberament del solar de l'antiga casa del poble de la ciutat també han denunciat aquests dies l'arribada de multes de 300 euros relacionades amb les identificacions que patiren durant el desallotjament del solar. El mateix, el mateix ha passat amb persones que han participat en les cassolades contra en Bausà, per exemple, a Pallança. Finalment, l'acció massiva del no vull pagar el peatge de túnel de Solla també està tenint una resposta repressiva en forma de multes de 100 euros per cada vegada que el cotxe passa sense pagar. Aquell, eh, aquell dia, la majoria de cotxes ho feren dues vegades, de manera que les multes són de 200 euros. Aquestes multes, que s'afegeixen a les acusacions que estan pendents de judici i que probablement, probablement també acabin amb una sanció econòmica, estan arribant de manera massiva i indiscriminada a bona part de les persones que foren identificades durant aquest, aquestes protestes. Això només s'aplica si hi ha ordres polítiques ben clares i directes. Ens trobam, doncs, davant una estratègia política i policial del PP que mira de frenar l'escalada de rebuig social contra el seu desgovern fent sentir la barroera repressió econòmica massiva. Tot plegat arriba una setmana en què està especialment sensibilitzada en aquest temes per la proximitat de judici als quatre independentistes, víctimes d'un muntatge policial relacionat amb la diada del 31 de desembre del 2010. Tanmateix, els moviments socials ja estan començant a organitzar noves campanyes antirepressives de solidaritat per alertar la població sobre la, sobre la gravetat d'aquesta onada repressiva i recaptar diners de necessaris per, per fer front a les sancions econòmiques si arribaria a cas. I bé, que, que dir sobre això és, és més evident que això se'ns se vendria amunt en qualsevol moment. I no hem de fer res més que no creuar-nos de, de, de braços i lluitar. Esto es un tira y afloja.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 El dinero siempre es dinero, venga de donde venga peligra, pero merece la pena. Os manejo camuflado en un traje, parezco bueno, yo por ir para vosotros, pero si del pueblo. Soy siervo, es parte de mi dominio, te con tu alma y la de tus hijos. Yo impongo la ley y nos queda otra que obedecer. Vivir igual a tenerte que joder. Puta vida de mierda, nacemos encadenados, solo eres libre cuando estás muerto drogado. Yo digo no a estos hijos de puta política, asusta, pero esta chusma no cesa su lucha. miedo como arma política. Yo solo disparo al aire con mi lírica. Cumplen tus sueños, son tus dueños. Dejan opción, solo nos queda el mal genio. Se ve la intención cuando intentan mentir. Creas en quien no cree en ti. Prometen el país de Alicia, libertad ficticia. Siempre te juzga una ley, palacios de injusticia. No se puede vivir al borde del abismo. Ellos en nuestro lugar harían lo mismo. és més que evident que, que és així, és tal com diu el, el titular de Contrainformació, aquesta està sent una, una burda estratègia de una burda estratègia d'intentar assustar, espantar els, en els moviments socials, que els membres dels moviments socials que, està, que hi estan ara mateix, els més joves, els més amb raó eh, atemorits del moment. I, i res, eh, en informació el judici eh, contra Info també eh, hi ha un titular que recorda que d'aquí una setmana, es, bé, el titular diu falta una setmana per al judici dels quatre independentistes. D'aquí, i diu, d'aquí una setmana hi haurà el judici contra les quatre persones, bé, d'aquí una setmana no, demà, Eh, per la qual demanam, deman Joan Manco màxima presència demà a les 9 del matí als jutjats de Vilamanya. Qüestió, que diu, uh, d'aquí una setmana hi haurà el judici de les quatre, les quatre persones independentistes acusades pels aldarulls de la manifestació de la Diada de Mallorca de l'any 2010. Els acusen de causar els incidents de la manifestació i el fiscal els demana 3 anys de presó per als joves, 2 anys per als altres 3 i 13.000 euros en indemnització i multes per ultratge a la bandera espanyola i agressió als agents de la policia. Aquestes acusacions que se'ls imputen són totalment injustes, mm, sinó que va ser la mateixa ordre eh, sinó que va ser la mateixa policia qui va procedir al desordre al final de la manifestació deixant que els feixistes boicotejassin l'acte i agredissin alguns de manifestants, els quals han quedat totalment impuns i no s'ha iniciat cap procés contra ells. i saps que jo sempre estaré tu. Davant d'aquest intent de criminalització i d'aquesta farsa política, s'exigeix la solució per als quatre joves i es fa la crida a tot el suport i solidaritat del poble. Per al mateix dia de judici, aquest dilluns, 18 de juny, Uh, dissabte no, dilluns, a les 9. Uh, aquest dilluns, 18 de juny, s'ha convocat una concentració d'abans del jutjat d'Alemanya, la, de Via Alemanya, a les 9. Uh, eh, podeu llegir manifestes elaborat per endavant, uh, dos dels quals pertanyen a aquest col·lectiu. Davant d'aquesta situació, des d'endavant, Fossan, volem fer les següents set de consideracions. Consideram que, és un, que aquest és un judici polític, que cerca neutralitzar la creixent contestació popular cap a les polítiques espanyolistes i capitalistes aplicades pel govern espanyol i de les illes. El fet que, que aquesta arribi a tenir lloc és la mostra més clara i, de, i fefaent de la persecució policial i judici que pateix l'esquerra independentista, en particular els i, en, i els moviments socials en general. Expedient que, acus que acusa les quatre persones no sosté cap, de cap manera. I si el cas ha seguit endavant, ha estat només per motivacions polítiques. Rebutjàvem la, la pressió policial que pateixen les lluites populars a Mallorca i a tots els països catalans, que intenta impedir l'exercici d'activitats polítiques i públiques il·legals. Creiem que totes les opinions polítiques han de ser expressades en llibertat tant al carrer com a les institucions. Pensam que cal aixecar una onada de solidaritat cap a aquests quatre militants que s'enfronten a una petició fiscal desorbitada, 9 anys de presó i en total més de 13.000 euros de multa. Per a tot això, exigim l'absolució sense càrrecs d'en Robert, na Sílvia, en David i en Guillem, bé, que dir d'aquests moments en els quals eh, Mallorca està patint una repressió mm, mai vista. Evidentment estic fent tot secció dels moments de franquisme, però mm, és evident que aquí se n'està preparant una de molt grossa. Uh, no és que en aquest moment la policia estigui més, més cabrejada i més fia de puta que mai, sinó que ens hem d'alegrar, en certa manera, evidentment, no del tot, ens hem d'alegrar que això pot voler dir, i per la meva part crec que vol dir, que això és la resposta a nosaltres, ja que ens estem ens estem revelant cada vegada més i cada, cada vegada més, ens estem revelant més i cada vegada som més que qui ens revelam. Uh, ja en temes retallades, temes de faltes de serveis, uh, no són els quatre punquis mataos els que estan acudint a les manifestacions, ja van ser 50.000 persones a la manifestació contra, eh, contra la política lingüista, lingüística del govern del PP de Mallorca i no es varen veure estelades, com és més que evident, però no van ser tot qüestió d'estelades, hi havia senyeres, eh, hi havia banderes mallorquines, i hi havia banderes republicanes, hi havia gent que no duia bandera. Uh, la gent s'està cabrejant. No, no han de sentir por davant la resposta policial, ja que és això, és una resposta. I quan més, alt, més, més fort ataquen nosaltres, mm, més fort respondran ells, però haurem de pensar que estem fent, si està valent la pena. I penseu que estem fent i vos donareu que sí que val la pena. and hold down your zone. So those who give the thieves the key to their homes. The pig whose freedom on the one shall clap. to snatch a fat cable. I step back like it wasn't no thing. I punched him in the jaw with the Facco ring. I had an ace in the hole when it came to that. Yo, Z, you was packing, you know I was strapped. Posse kept rolling, it was hard to get with them. So I stepped back and I'm buttin' my lead denim. They kept coming just like I figured. So I stepped back and started spraying niggas. What a way to go track like a Long Island train that can't head up your mission. Suckers who be dissing, always on my jock like a snake always hissing. Grabbing and tapping me like Luther Vandross. Take me to the bar for the drink and make a toast. Giving best wishes to the best MC, and when the spot is blown, ayo, you know it's me. Cause I'm housing. Cause I'm housing. Because I'm housing. Cause I'm house. Because I'm house. i no són tres o quatre les manifestacions populars particulars que s'estan donant a Mallorca en favor dels quatre independentistes de Mallorca, ja que a lo millor hauria de generalitzar, però des de, des de lo que estic sentint de gent del meu poble, pares d'amics, amics, i gent que no té cap relació directa en cap d'aquests independentistes, eh, les manifestacions s'estan donant s'estan donant tot darrerament molts de comentaris a favor de, dels imputats com també se pot veure uh, un vídeo que, que s'ha fet en, en solidaritat amb els, amb els detinguts i que ara us deixaré. països catalans donant tot el suport en els quatre encausats per fet de sediar 2010 i des de les aules animam a sumar forces contra la repressió que estem sofrint l'esquerra independentista. Don tot el meu suport als companys perquè considero que és una injustícia i molta sort. L'estat espanyol secularment i en l'actualitat continua afavorint polítiques d'extermini de la nostra personalitat lingüística i cultural i a més a més eh, se dona el cas que jo algun d'aquests encausats el conec personalment, eh, fins i tot l'he tingut d'alumne, i ser la seva capacitat de ser una persona responsable, reflexiva, que inverteix temps i esforços per tenir una bona formació, ser dialogant i per tant davant totes aquestes constatacions repetesc, resultat d'una consciència directa, me sembla absolutament previsible i raonable i lògic que l'únic desenllaç possible d'aquest judici sigui la solució, perquè estic ben segur que és allò que la lògica i la normalitat democràtica en bona mesura requereix. Bueno, en primer lloc volia donar una abraçada molt forta als companys, a en Guillem, en David, a en Sílvia i a en Robert, i dir que, bueno, que estima mort amb ells i que se'n sortiran, que se'n sortiran perquè tenen la raó, perquè no és just el que ha passat i sobretot perquè la gent que vol aplicar aquestes polítiques, el que, el que vol fer és aplicar polítiques de la por. I tothom sabem que aquestes quatre persones, aquests quatre companys, no tenen por. Nosaltres eh, serem al seu costat eh, cap a la fi, cap a arribar a una solució justa en aquesta mm, situació absolutament eh, repressiva que estem patint per tot l'Estat i sobretot als països catalans. Molta força, companys, i fins a la victòria sempre. Maulets, el jovent independentista i revolucionari, donem tot el nostre suport als companys David, Sílvia, Guillem i Robert i cridam a plantar cara a la repressió i a continuar la lluita per la independència i el socialisme dels països catalans. La veritat és que no, no només des de l'any 2010, sinó també recentment, veiem eh, que se produeixen actes molt semblants en aquest, en què la policia actua molt durament, i sempre se compleixen com a tres requisits. El primer dels quals és que les víctimes són joves i joves eh, sempre lligats a una ideologia política molt concreta, eh, que no sé què combregui s'està, diguem. I en tercer lloc, una resposta policial molt dura, eh, que jo crec que no se, no, no, no se diu en aquesta, en aquesta cosa. I aleshores jo el que me demano, la conclusió que tots haurien d'arribar, és que has estat té por d'alguna cosa o, eh, o no s'explica gens bé aquesta, aquesta actitud, eh? que de cada vegada va en augment per part de la policia. Per tant, eh, jo allò que demanaria per tal de llevar crispació a tots aquests fets, que aquests joves fossin els sols. Diuen que la gent que lluita tota la vida és la gent realment imprescindible. Nosaltres ho sabem, però ells també ho saben. Robert, David, Guillem i Sílvia, ànims companys. Tot el nostre suport en aquestes quatre persones que, com poca gent en aquesta comunitat autònoma, demostren que tenen les coses clares i això molt sovint surt eh, especialment car. En aquest cas, eh, detencions totalment injustes, que volen exemplificar, volen servir d'exemple perquè la societat s'acoquini i deixi de manifestar eh, uns ideals clars i unes idees clares des de la vessant pacífica i organitzada, que és el que feien aquestes quatre persones. Per tant, tot el nostre suport, la solidaritat, eh, i el rebuig davant d'aquestes mostres de prepotència i d'utilització o mala utilització dels poders que haurien de servir per defensar la ciutadania i no per per estar-ne en contra i represaliar-la i de qualque manera intentar minimitzar... Eh, I bé, eh, entre, entre altres soli de solidaritat eh, hi havia la vicepresidenta de la, de l'Obra Cultural Balear, eh, secretària de la CGT i molts d'altres. I com bé s'ha dit, aquí ningú té por, no... Ni tenim por, ni ens faran tenir por, ni, ni res. Aquí estem totalment a puta morta amb ells i no, no tenim por aquí. miedo a la policía. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Es el tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. Es el tiempo del miedo. com també s'ha dit en els temes de multes, han caigut 100 euros de res eh, per cada entrada i 100 euros de, de més per cada sortida en el túnel de Solla sense pagar. Eh, el, moviment, el moviment de No vull pagar ha, ha convocat per dia de 7 de juny, és dia diumenge, a eh, les 11, una eh, concentració casserolada i eh, situada a l'Ajuntament de Solla. Diu, el moviment No vull pagar segueix amb més força que mai a Mallorca, no aturant-se davant les nombroses coaccions i multes que i tampoc davant el ridícul pagament del deute de la subvenció del túnel de Solla. D'aquesta manera, la plataforma de Mallorca lliure de peatges convoca una cassolada que, baix el lema No vull pagar mai, es realitzarà aquest diumenge, dia 17 de juny, a les 11 al davant de l'Ajuntament de Solla. Tot seguit es farà una assemblea popular entre els assistents per fer una anàlisi del moviment i encarar noves accions. España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, señoras y señores, España huele a culo, España huele a mierda, a todo, a gran furullo, España huele mal, España huele a rosa y a bisbal, a norma duval, la conferencia episcopal, quien gobierne da igual, con la derecha es cartera y con la izquierda el gal, cadáveres con cal, olor fecal, cual mierda no un pañal, España huele mal, igual que las mentiras de Carrascal, igual el nuevo código penal, igual que la audiencia nacional, España huele a cadáver descompuesto, a reimpuesto puesto, a escándalos como van esto, por supuesto que hay que acabar con esta peste, cueste lo que cueste. España al traste, su olor te deja para arrastre. Arrástrate, fragancia arcada, fragancia a la vomitada de un puto macala, De norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España huele a culo. España huele a qué? España huele a culo norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, empresarios, jueces, políticos, nadie se salva de esta, España pesta y camufla de olor cuesta, con Ambipur, España huele a culo, izquierda a derecha, de norte a sur, si tienes sacos de basura tráetelos al vertedero, España es como un puto estercolero, plaza tras plaza y torero tras torero, España huele a cope, a ser, a onda y a Juan Carlos I. olor profundo, aroma nauseabundo, olor a los gallumbos del torero de pasta Facundo. paso bajo de moribundo en paro, a nucas, disparos, a colillas de ducados. España huele a telefónica, a peste borbónica, a bomba atómica y tu tónica. como los pies de un peregrino de camino a la Meca. España huele peor que una puta sardina seca. De norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España huele a culo. España huele a qué, España huele a culo, de norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo. Veo bloqueo, yo veo opresión, yo veo fascismo, veo odio español, yo veo cosas que parecen ser mentiras. Veo ira, afino mi punto de mira. Veo a Galindo, veo a Iniestrillas Veo a Rajoy, veo a estúpidos fascistas. Butacas en gobiernos, butacas en senados. Veo asesinos que ahora son condecorados. Yo veo empresarios, veo ánimo de lucro. adinerados de la cuna hasta el sepulcro. Yo veo al preso y veo al carcelero. Mi cara largas tras el golpe de tejero. Yo veo soldados, veo militares. Veo fascistas en cuarteles generales. Veo familias sin dinero y sin trabajo. Todo esto veo de Miranda para abajo. De norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España huele culo, España huele a qué, España huele culo, de norte a sur, España huele culo, izquierda a derecha, España huele culo, arriba y abajo, España huele culo, España huele a qué, España huele culo, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur. Y ve como ya he eh, no es només los quatre punkis mataos els quals estan rebent la represión dels darrers dies, uh, sinó que també uh, persones que el sector jove d'aquí me pugui estar escoltant veurà cada dia i l'odiarà amb tota la seva ànima però temps després pot dir joder, que grande que era. I estic xerrant dels professors de secundària i de batxiller que han estat identificats, mm, ja que, com tots sabem, cada dimecres s'estan fent concentracions a la Conselleria d'Educació i, i ells són els que, els que ens donen una educació que es basa en la, en la solidaritat entre companys, en, um, en el coneixement, i diu... La policia identifica el professorat de secundària en una protesta. Des de fa unes setmanes, a part del, professor, a part del professorat de l'IES Arxiduc Lluís Salvador i a l'IES Ses Estacions, cada dimecres, aprofitant l'hora dels primers esplais, es dirigeixen cap a la concentració d'educació que hi ha als geranis, amb les camisetes verdes de l'embut. Pancartes i una xeremia a fi, a fi de defensar una educació pública i de qualitat. Aquesta iniciativa s'hi solen afegir alguns dels alumnes del curs superiors. Avui, com cada dimecres, l'acció s'ha repetit, però els, esper els esperaven alguns agents de la policia espanyola i els han fet identificar. És un altre capítol de repressió a la, a la ciutadania per part del govern de PP que no tolera cap signe de dissidència enfront als atacs de forma eh, en forma de polítiques que duen a terme. I tant trist com sona, mm, ja no estem entrant a membres, joves membres independentistes ni anarcosindicalistes, sindicalistes Uh, no, estem xerrant de mm, persones que els nostres germans, germanes, fills, filles, uh, cosins, cosines veuen cada dia uh, i fan una tasca mm, honrada, venerada per tothom i demostrant que no ser policia i reprimir no ets l'únic no ets treball segur que pel qual el, pagues, el pot pagar l'estat. Um, com ja he dit, són persones honrades que, que els nostres temps d'estudiar eh, tots ens feia pres a fer, fer els deures que es manaven, eh, qualsevol cosa que els hi podíem discutir li discutíem, però eh, estan parlant per nosaltres i per ells, evidentment, però també per nosaltres, pel nostre futur, i això no ho hem d'oblidar mai. fàcil a la càrcel i qui no pagui i si no hi ha fiança ni condicional que valgui jo dic guerra social, jo dic guerra social del sistema hem renegat contra l'estat criminal guerra social i jo dic rebelde, el corazón olvidado de la patria. como el Che. Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino. Los nadies, los hijos de nadie que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre sino números, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Aquests moments de silenci um, hi ha hagut un petit fall. Però bé, um, com ja dèiem, uh, darrerament s'estan donant s'estan succeint actes de repressió que fins ara mai havien arribat i també s'estan donant, no només aquí, sinó també al País Basc, Eh, a Catalunya com, i com sempre passa i com sempre passarà, per desgràcia. I aquí tenim... Tenim a Mallorca una, una gran representació que en percent mai havia passat. Mm. sin vacilación de ninguna índole, que sean como el Che. Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, alberga los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Yo sé que soy humano. Y si todos vosotros fuerais cosas, me atacaríais enseguida. Así que algunos sois humanos. Esa cosa no quiere mostrarse como es. Quiere ocultarse dentro de una imitación. Luchará si tiene que hacerlo, pero es vulnerable si está al descubierto. com ho està dient, a Barcelona també hi, est eh, hi està en repressió policial, com sempre. I aquesta vegada en direcció cap als, cap als alumnes de la universitat que han fet boicot a la selectivitat. Uh, xerra d'uns... Si no es captura... Bé, de que hi ha hagut policies d'antiavalots a la Universitat de Barcelona degut a les, a eh, les activitats de boicot que ha fet, que ha fet el moviment estudiantil cap a bancs, a eh, caixers i, evidentment, tíquets de venda de, de metro cap a la, la Universitat de Barcelona. Uh, S'explica també que mm, una portaveu del Sindicat dels Sobeïros Catalans, EBC, uh, ha explicat que s'estan organitzant cercaviles d'acció directa amb, amb, amb atacs a l'institució i a les sucursals bancàries per reclamar la lliberació dels estudiants en, eh, empresonats, contra el procés d'eleccions del rectorat i per les expedicions d'oberts. I com és evident, la UAB, tan valenta com sempre, com totes les universitats, han negat en, mm, en, mm, tallantment la demanda d'intervenció policial. I, mm, I, segons diuen, la gent ha arribat a intervenir, a intervenir i, no i desgraciadament no s'ha no interrompit en cap moment el, el desenvolupament de la selectivitat. Així mateix, fons de la Generalitat han constatat a Europa Press, aquests els maleïts feixistes, eh, la presència d'un grup d'alumnes que protestaven a l'UAP, però han remarcat que el, el, la, els presidents dels tribunals de les Pau eh, situades en la universitat ni s'han arribat a enterar de la protesta, per la, eh, per la que en ningú moment s'ha inter interferit amb els exàmens. D'altres fonts puc assegurar de, de, de tenir consciència de que s'ha escoltat per, per tot. Tal, però bé, mm, ja, ja sabem com va el tema dels, el tema dels nostres estimats mitjans de comunicació convencionals i que com, com reflexen la veritat, segons ells, els mitjans de comunicació inter... eh, els mitjans de comunicació comercials. I tal com ara una mostra mm, més o manco sòlida podria ser la xiulada que hi va haver eh, fa poc de la xiulada de la Copa del Rei. I hi ha, per exemple, uh, YouTube, uh, ara mateix uh, mm, vos podria fer una... Mm, una... us podria ensenyar, per exemple, ara vam. Aquí, per exemple, en el que es, es mostra la, la xiulada que hi va haver a l'himne espanyol. I així és com sona des d'un mòbil. Uh... Mm, també podem veure com està reflexades les xiulades de TV3 i des de Televisió Espanyola respectivament. totalment irreal, veritat. Doncs aquesta és la xiulada mm, segons TV3, una televisió que segons molts eh, per xerrar en català és un gran mitjà de comunicació mm, verídic i contrastat. Uh, ja us he ensenyat la xiulada que hi va haver abans, uh, gravada des del mateix estadi amb una càmera que, um, segons jo, no crec que tingués moltes opcions al manejament de les imatges. I ara ve la preciosa xiulada que hi va haver segons Televisió Espanyola. Todo dispuesto y llega el príncipe, el príncipe de Asturias que llega en estos momentos al palco de el estadio Vicente Calderón, momento en el que escuchamos el himno nacional español. al loro amb el moment en, qual, en el qual comença i la xulada comença forta però mm, de cop tot, tota l'afició s'ha posat d'acord en, en xiular més fluix o això, o que tenen un tècnic de so pitjor que jo. És dir, xunga va la cosa. Final espanyol. Ho wow, haveu vist? I bé, uh, pues això que us estava dient, que els mitjans de comunicació refiem nos refiem d'ells el mínim possible, ja que un, una manifestació, segons ells, si per exemple és el català, eh, si no record malament, Sí que, sí que això pot ser mala contrastació, però mm, admet totalment que no tinc la informació, no estic del tot segur, però més o manco, eh, segons molt de mitjans de comunicacions neoliberalistes, eh, el número no va arribar als 30.000 mentre que la manifestació eh, va tardar hores entre, va, passar, va passar gent durant hores entre la sortida, entre els primers que sortiren i els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 Pula! Entre les vostres obres hi ha vides mortes o amagades a les ombres. Estic flipant, el Joan Clos, l'alcalde de la ciutat, com de l'estar repartint pals de sac. Amb la Guàrdia Urbana va partint la pana, No de la Rambla cada cap de setmana. Uh! Un altre cop tu et pot trobar, sí, repartint galletes i pinyos de sac, sí. O estan pel centre sempre van Y mal su paz, que estás tan vigilante? son mentiras.